บุ๊กทู ห้าสิบเอ็ด 51 51 การไปทำธุระ alışveriş yapmak alışveriş yapmak ดิฉันอยากไปห้องสมุด kütüphaneye gitmek istiyorum kütüphaneye gitmek istiyorum ดิฉันอยากไปร้านขายหนังสือ kitapçıya gitmek istiyorum kitapçıya gitmek istiyorum ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ gazete satıcısına gitmek istiyorum gazete satıcısına gitmek istiyorum ดิฉันอยากยืมหนังสือ bir kitap kiralamak istiyorum bir kitap kiralamak istiyorum ดิฉันอยากซื้อหนังสือ bir kitap satın almak istiyorum bir kitap satın almak istiyorum ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์ bir gazete satın almak istiyorum Bir gazete satın almak istiyorum. ดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือ Bir kitap kiralamak için kütüphaneye gitmek istiyorum. Bir kitap kiralamak için kütüphaneye gitmek istiyorum. ดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ bir kitap satın almak için kitapçıya gitmek istiyorum bir kitap satın almak için kitapçıya gitmek istiyorum ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือ เพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ bir gazete satın almak için gazeteciye gitmek istiyorum bir gazete satın almak için gazeteciye gitmek istiyorum ดิฉันอยากไปร้านแว่นตา gözlükçüye gitmek istiyorum gözlükçüye gitmek istiyorum ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ต markete gitmek istiyorum markete gitmek istiyorum ดิฉันอยากไปร้านขายขนมปัง fırına gitmek istiyorum fırına gitmek istiyorum ดิฉันอยากซื้อแว่นตา bir gözlük satın almak istiyorum bir gözlük satın almak istiyorum ดิฉันอยากซื้อผลไม้และผัก meyve ve sebze satın almak istiyorum meyve ve sebze satın almak istiyorum ดิฉันอยากซื้อขนมปัง sandviç ekmeği ve ekmek satın almak istiyorum sandviç ekmeği ve ekmek satın almak istiyorum ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา gözlük almak için gözlükçüye gitmek istiyorum gözlük almak için gözlükçüye gitmek istiyorum ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผัก meyve ve sebze satın almak için markete gitmek istiyorum meyve ve sebze satın almak için markete gitmek istiyorum ดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง sandviç ekmeği ve ekmek satın almak için fırına gitmek istiyorum sandviç ekmeği ve ekmek satın almak için fırına gitmek istiyorum.